Nishu zangyi, sa kia le xe le

qiao long xi ta, ti kyo le ji no xi wo. Kemshu ki kya kyang ti ge len sunpa la kemshu na shi. na, kyo xin to la tu ze qi di, ki ki ki ji